для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Мележа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Ліка Пташук. Вёску нібы апанавала дрымота. Цэлымі днямі цяпер ніхто нікуды не спяшаўся. Усе хадзілі павольныя, паважныя, бесклапотныя. Маладзейшыя бавілі час у гаворках, а старэйшыя цэлымі днямі грэліся, спалі на чаранах. Драмалі ў хлявах коні, стаялі, умерзалі ў снег сані, нават вароты і жураўлі над калодзежамі – рыпелі неяк санліва і нудна. Мабыць, ніколі не паўзлі так марудна, нецікава дні ў міканоравым жыцці, як у гэты калядны тыдзень. Маці тое ўсё рабіла па гаспадарцы, а бацька ледзь не цэлымі суткамі пасвістваў носам на печы злезе, крэкчучы, чухаючыся, пашаргае па сталамі па падлозе пад'есць, ды зноў на чарэн, хоць бы што яму. Меканор жа чым толькі не спрабаваў запомніць ноўдную калядную пустэчу і на гаспадарцы рабіў, усё за сябе і за бацьку рабіў, і газеты чытаў, перачытваў, аж цямнела ў вачах, і ўсё чуў, ну да, пустэча не адступаецца. Мала цешылі яго і вечары, калі моладзь доўга снавала па вуліцы, галёкала, будзіла марозную цішыню смехам. Маці раяла пайсці, не нудзіцца. Хоня і Алёша прыходзілі некалькі разоў, звалі, але Міканор не згадзіўся. Ні яго гэта было свята, ні яму была радасць. канцу тыдня курані зноў заварушыліся. Самага ранку перад шчодрым вечарам пацягнуліся ў неба дружныя дымы, пацягнуліся і не ападалі ўжо ўвесь дзень. Не ўціхаў агонь і ў печы ў меканоравай хаце, кіпела варава ў чыгунках і чыгунах. Цяпер ужо не посная, скварчылі сала, каўбасы на скаварадзе, недарэмна мёрз у каморцы разрэзаны, разабраны, дачасна загублены кабанчык. Недарэмна загублена было і жыта на брагу. Чуў Міканор, бацька толькі і чакае, каб ён сышоў куды-небудзь, каб разліць гарэлку, што ў склепе на пляшках ляжала, а пляшкі, вымытыя маткаю, стаялі на пагатове пад услонам. Яшчэ добра не ўцямнела за акном – як непадалёк пачулася песня шчадроўка. Неўзабаве танклявыя дзіцячыя галасы пішчалі ўжо каля яго вокан. На новае лето няхай родзіцца жыто, святы вечар. Пажадаўшы Меканорава бацьку, гаспадару, каб радзіла не толькі жыта, але і пшаніцы, і ўсякая пашніца – галасы пад вокнамі на момант перапыніўшы спевы, аб нечым паспрачаўшыся, нядружна запішчалі, зазычылі. «Піва варыць, міканора жаніць! Святы вечар!» Бацька на гэтае жаданне ахвотна засмяяўся, весела зірнуў на міканора, а маці ўсцешаная прытулілася тварам да незамерзлага ражочка акна і угледзілася а зайчыкавы ой малацы як дарослыя разумныя сказала маці сам зайчык не сакрэт навучыў розуму посылаючы відаць сказаў бацька ну а хоць і зайчык так што а ўсё адно малайцы дзеці з акна ўжо раілі меканораваму бацьку ці матцы залезь на баляску дастань каўбаску святы вечар стань на драбінку дастань саланінку святы вечар. Ну, інструктаж получылі па ўсіх правілах, пахваліў па-свойму Меканор, але не засмяяўся, ведаў, не з выгоды выпер да цямна сваіх зайчык. Як старцаваць прыслаў, калядамі карыстаючыся. А расчуленая маці, не апранаючыся, вынесла раннім співакам добры кавалак каўбасы і акраец свежага хлеба. Але не ўправіліся яна вярнуцца, не паспелі жа зайчыкавы, мабыць, выйсці на вуліцу, як пад вокнамі зноў запішчалі. На гэты раз ужо суседскі малы володька з чарнушкавым хведькам. Запішчалі няцвёрда, баязліва, з няпэўнай надзеяй мусіць першы раз у іхнім жыцці. Яны хутка збіліся, збянтэжыліся зусім і змоўклі даўчасна. За імі таксама амаль без перапынку нібы толькі і чакалі, калі гэта і скончыць, а звалася пад вокнамі новая чародка. О, і это ж хоневы, аб'явіла радасна матка, вярнуўшыся з двара. Песні пад вокнамі цяпер амаль не змаўкалі. За дзецьмі неўзабаве пацягнулася кубка за кубкай падлеткі, дарослыя. Гэта ўжо часта не з пустымі рукамі, а са звяздою, што чырвонае варухліва адбівалася на марозных узорах і выглядывала ўражок чыстай шыбы. Потым некалькі хлопцаў гаманліва ўваліліся ў хату разам з клубамі халоднай пары і казою. Каза, Гэта быў нехта ў перавернутым кожусе сагнулася, закруціла, затупала, смешна падкідваючы ногі і так пацешна мэкнула, тоненька, жаласна, што бацька зачухаўся ад уцехі. О, чысто юравецкія козы, што па гарэ лазіць, сказаў ён. З уцехай глядзела на іх і маці, якая адно пахвальна ківала галавой. От жа майстар, міканорка які таксама не мог не прызнаць таленту гэтай казы, падумаў пра бацькоў. Уліплі вачыма, як бы ім спектакль кіно прывезлі. Тут жа сам з сабой разважыў. А ці ж не спектакль для іх гэта, не кіно? Калі пра тое кіно да яго міканора гаворак яны і чуць не чулі нічога. І спектаклі. А вось яны, куранёўскія спектаклі. Эх, толькі што ты тут, бач ты, рэлігія цемнатою людскою пакарысталася. На другі дзень, ледзь не з самага ранку, хата гаманіла гасцямі. Першыя прыбылі на санях Вольга са сваім чалавекам, з цэлай чарадою адзетах у світкі абкручаных, перавязаных хусткамі, змерзлых, дзікаватых дзяцей. Прывезла яна і самае дробнае паклала на палаце – Не ўціхлі аханні, радасныя крыкі сустрэчы, папрокі міканору, што не прыехаў быў у мокаць, як вольха з чалавекам з бацькамі і маткамі стала выпраўляцца зноў на вуліцу, ехаць у алешнікі на абедню. Вольга пазвала нават міканора, але бацька сказаў коротка значна: « Не прызнае ён, камсамолец. Маці кіўнула дачце, уздыхнула Малыя госці без світ без хустак, адны бялявыя, кірпатыя ў матку, а другія з чорнымі непаслухмянымі хібамі, як дзікія кабаняты абліччам на бацьку, спачатку ў чужой хаце перад чужым дзядзькам неякавелі ціснуліся адзін да аднаго да азіраліся. Нібы у палоне былі. Меканор пасарамаціў іх за нясмеласць, сказаў, што хлопцам гэта да асабліва паганы, але ад жартаў яго ўсе надзьмуліся яшчэ больш заўважыўшы, што адзін са старэйшых вельмі ж глядзіць на яго будзёнаўку, Міканор зняў шапку з цвіка, надзеў яму на галаву і дадаў: « Ты самы смелы. Малы ад уцехі аж вылупіў чарніцы воч так надзьмуўся. Не мінулай хвіліны, як надзець шапку захацелася і другому хлопцу. І ледзь той схаваў паў галавы ў будзёнаўцы, і абедзве дзяўчынкі таксама загарэліся і нам дай, дай нам дядзько, і мы смелыя. Першы шнаравісты кабанчык з хібамі мірыцам з гэтым не захацеў нецярпліва тузануў шаўпо да сябе, але бялявая малая толькі мацней учапілася за яе быццам бы бою, калі не ўмяшаўся міканор. Дастаў дзяўчатам з чамадана кніжку з малюнкамі. Неўзабаве вольчына чарада, асабліва гэтыя кабанчыкі, Расходзіліся так, што скакалі і на печы, і на палацях, і пад палацямі лазілі. Міканору ўжо і стрымліваць іх давялося нават, а дабраць шынель, які стаў валачыць па падлозе хлопчык. Давялося за старэйшую бялянку, на якую больш спадзявалася Вольга, гушкаць і карміць малаком з пляшкі тую, которая была на палацях. Вясёлы гэта быў час, поўны гоману добрых уражанняў дзейнасці, і пажартаваўся Міканор і насмяяўся, гледзячы на малых, і нарабіўся, пакуль вярнулася з царквы Вольга з бацькамі і чалавекам. Хутка пасля таго, як вярнуліся, Гасцей у хаце стала большаць. Прыехала залешніка ў двое дзядзькоў з маладзіцамі, прыбіўся нейкі матчын сваяк з хвоенкі, барадаты, шапялявы. Нарэшце прыдыбаў з другога канца куранёў кульгавы сямён з Насці, міканоравай сястрой. Пакуль дзядзькі гаварылі з міканорам, жанкі растарэквалі каля прыпека. Матка з Вольгай Насці, а потым і з бацькамі, узяліся клапаціцца каля стала. «Так, можа, ужо сядзем», – сказала ласкава маці. «Папробуем, во, чым Бог надзяліў». Пасадзіўшы жанок, дзядькоў тады, як бацька стаў наліваць гарэлку, адазвала Міканора ў дальні кут і занепакойна прашаптала. «Памаўчы ты ўжо, мо, пра Бога! Памаўчы ты ўжо пра святых! Ну ты хоць гасцей не трывож! Ну пастараюся, калі сцярплю, не то з жартам, не то зусім сур'ёзна паабяцаў ёй міканор. І ён не трывожыў ні гасцей, ні маці, тут трэба было лічыцца законамі гасціннасці, з законамі, якія ён не меў ніякага права не шанаваць. Нельга ж было наганяць нядобры цень на бацькоў. Ён і піў, асабліва спачатку, але ўсё ж без ахвоты, чуў, што нібы робіць саступку бацькам – у спрэчцы за кабанчыка і брагі, але чым больш п'яне ў падпільным прыглядам гасцей, што насядалі кожны раз, калі спрабаваў паставіць шклянку недапітай, тым слабей чуў свой папрок самому сабе. А потым і зусім забыў ніякавы, ніякавасць. Міканоры піў і жартаваў, і галёкаў, як усе. не адразу Меканору стаў і тады, калі маці, якая ўнесла сенца ў халадзец, сказала, што на вуліцы нейкія крыкі. Толькі калі Насці і бацька выйшлі на ганак, паслухалі, давярнуўшыся, сказалі, што крычаць не на жарт, б'юцца, здаецца, каламі. І калі прыціхлі ўсе за сталом, устаў Меканор, не апранаючыся, пацягнуўся з хаты. Маці выбегла ўслед, прынесла шынель, хацела накінуць яму на плечы, але ён не ўзяў. Надзеў толькі шапку, трохі стаяў каля варот з гасцямі, слухаў, паволі нібы прытомніў. Ад сярэдзіны сяла наляталі чыесьці злыя воклічы, крыкі болю, мацюкі, якія часам шчапляліся ў дзікі люты роў. «Паламаюць камусьці рэбры», – сказаў доўгі алешнікавец. Кульгавы Настін Сямён – – жвава адгукнуўся. «О, тут і на той свет нядоўга!» «От дурасць!» – Вольгу, здаецца, аж закалатіла да бурэння. «Абы выпілі трохі, да кроў ужо пушчаць адзін аднаму!» Міканор толькі варухнуўся, нібы скідаючы рэшткі п'янай няцямнасці, толькі ступіў крок, рашучык галасам, як маці кінулася наперад. «Не ідзі! Не ідзі, Міканорка, прашу цябе, не ідзі!» Ён узяў яе за плечы, мякка, але цвёрда адарваў ад сябе. «Мамо, не мешайце, не бойцеся. Біцца я не буду, разбараню толькі. Чуеце, мамо?» «Адэдзі, нічога яму не будзе», – памог Міканору бацька. Затрываў старую. Ужо набліжаючыся да тых, што біліся, Міканор, нібы аглядваючы сваё войска, убачыў, што з ім ідуць даўгі алешнікавец вольчын пятро і борзда падскочвае са сваім кастылём сямён за мужчынамі як верная падмога смела рушыла ольга і маладзіца алешнікаўца Галава ў Міканора была цяпер зусім ясная. Мароз, што сцінаў рэбры пад гімнастёркую, добра цверазіў, даваў дужасці. Ішоў Міканор цвёрда і рашуча. Яшчэ не дайшлі, як шум бойкі пачаў хутка ападаць. І ён убачыў, што постаці, якія толькі што бегалі, круціліся, крычалі, чамусьці дзіўна прыціхлі, сталі расступацца. І ўсе адыходзілі к платам, к хатам. Меканор не разумеючы яшчэ нічога мімаволі, насцеражыўся. Але праз час халодную вуліцу з цёмнымі постацямі і цёмнымі стрэхамі абапал пранізаў тонкі жахлівы жаночы крык – забілі мікану угледзеў пад шэрым адцемрым снезе пасярод вуліцы чарней нерухомая постаць і ён подбегом кінуўся да яе міканор нахіліўся над чалавекам бядак быў як нежывы вочы заплюшчаны губы сціснуты выбіты лапцямі і ботамі снег чарнеў крывёю недзе глыбока і далёка ў галаве прайшла думка А гэты хлопец не куранёўскі, незнаёмы, і ў той жа час, помнічы вайсковую навуку, ухапіўшы кісць хлапечай рукі, Міканор мацаў пальцамі, шукаў пульс, знак надзеі нязгаслага жыцця. Знайшоў не адразу. Ад хвалявання ці з непрывычкі аж горача стала, пакуль пачуў, што пульс б'ецца. Жывы. Патры снегам твар яму шыю сказаў ён сястры, а сам стаў мацаць галаву хлопца. Хтосьці падышоў некалькі чалавек, хтосьці накіліўся каля вольгі над хлопцам. Першы момант усе маўчалі, не маглі вымавіць слова. Вакол усё больш мацнеў шум, цяпер ужо трывожны. Шум, у якім часта можна было б чуць страшнае, забілі, хтосьці з жанок залямантаваў, і народу ўсё прыбывала. А можа, не са ўсім яго. Пачуў Меканор нясмелае хадошча на пытанне. Гэта яна, значыцца, была каля Вольгі. Ну, галава, здаецца, цэлая. Натоўп абступаў з усіх бакоў, усё цясней, усё гаманлівей. Але ў гэтым гомані Меканор пачуў хрыплаваты стогн. Хлопец на снезе цяжка варухнуўся. Костічак, дзякуй Богу, вырваў усю хадоські ўзрадаваны шэпт. Вольга сказала і параіла Міканору. Трэба ў хату занесці яго. К нам яго. У нас у гасцях ён быў, у нас. Папрасіла Хадоська і зноў забедавала. Божачка ж, Божа. І это ж так трэба. І ў трох Міканор, Хоні і нібыта Ігнат узялі хлопца пад пахі, за ногі, паднялі. І калі неслі Хоня, пакрываў на людзей, каб расступіліся, Людзі прапускалі іх, але не адставалі, гаманліва цягнуліся ўслед да самай ігнатавай хаты. У гумані Міканор чуў, што адны вінавацілі Ларывона, Ён казалі, пачаў усё, другі вінавацілі ўсіх. І ўсе былі добрыя. Трэці нехта з жанок глялі гарэлку. Дзіўна, сярод гэтай гамонкі разы два згадвалі Ганну. Багата хто з натоўпу пацягнуўся ў ігнатаву хату. Набілася столькі, што цяжка было павярнуцца, глядзелі, гаманілі, чакалі. Ігнаціха ціха стрымана галасіла, хадоська дастаючы на Ніканорову загаду чыстую латку, бошкала. Міканора глядзеў яшчэ раз галаву хлопца, папрасіў чыстай гарэлкі, узяўся прамываць рану. Але толькі пачаў, як хлопец скрывіўся ад болю, расплюшчыў вочы. Момант ён глядзеў нібы, няцямачы нячуха нібы стараючыся зразумець дзе ён павёў позіркам па міканору па тых хто стаяў побач ігнаціха хадоська радасна загаманілі весялейшы гоман пайшоў па ўсёй хаце калі міканор перавязаў рану хадошчынай латкай хоне параіў даць хлопцу гарэлкі Ён сам наліў падаў міканору, але толькі міканор паднёс шклянку з гарэлкай да рота хлопца, той моцна сціснуў губы. Меканор здзіўлена глянуў у вочы хлопца і сумеўся. Такая крыўда, такая нянавісць была на твары ў таго. Сволачы пачулі раптам усі, хто быў блізка. Гады вы, сказаў хрыпла хлопец. І ўжо вяртаючыся дамоў меканор даведаўся да хоні, што хлопец гэты з глінішчаў і што яму вельмі даспадобы была Ганна. І вот за яе яго, мабыць, і пабілі. Я ўхім тут пастараўся, не інакш. А іх тут трое было з глінішчаў, дык дурань е ты ларывон адзін не палез, а падхаварыў шчэ на помач, ну а п'яныя яны ўсе рады старацца попробуюць сілу на чужом чалавеке, а як пачалі, дык як падурнелі, раз'ятрыла яшчэ болей. Я хацеў памагці проціў ларывона, сунуўся таксама. Но далей болей. Хоня сказаў раптам весела: А ўсё-ткі я пераламаў дручок на яго галаве. Мацыя, мабыць, бугай, добры гузак. Доўга не спаў міканор у гэту ноч круціўся, шамацеў саломую, пасланы на падлозе, побач зволенным чалавекам, з хвоенцам, з адным алешнікаўцам і чуў, як Алёша з гармонікам прайшоў, абарваўшы полечку удараў марш будзённага, і некалькі маладых галасоў хвацка падхапілі: кар'ерам, кар'ерам, давай, давай, давай. Рота кулямётная, у баю не адставай. Радасць прайшла ў душы, калі пачуў дарагі марш. Спадабалася, палюбілася куранем гэтая песня, але радасць сышла скора. Думкі апаноўвалі, хлопатныя, неспакойныя. І зноў і зноў згадвалася, як хлопец у ігнатавай хаце сказаў «Сволачы, гады!» і не цярпелася пагаварыць пра ўсё з шабетам і дубадзелам і перадаць гэта у суд, каб прыпаялі каму-нікаму, каб другія каламі махаць закаяліся, каб кончыць дзікасць гэту бойкі. Thank you. дзено, балота другое, думаў Міканор. Шчэ, мабуць, горшае за тое, паплыла яго невясёлая развага. Тут мелірацыю сваю рабіць можа шчэ цяжэй. Пад п'янае храпенне і мармытанне дзядзькоў побачня першы раз за гэтыя дні падумаў і памарыў Міканор. Вось каб асветы, газет паболей бы, кіно б сюды, ну, іншы звон быў бы. Тачылі думкі і пра сваю вінаватасць, няма ў яго цвёрдасці. Жалівая ж вельмі ўвесь у матку. Але гэтым думкам пярэчылі іншыя, жалівы не жалівы, а і на пралом лезці не метад, калі ўсё так пераблыталася, сплялося і ўрасло. Строгі суддзя ў сярэдзіне, што ніяк не хацеў спаць, не мог утрываць, каб не ўпікнуць сплялося то сплялося, а характар усё-ткі ў цябе мяккаваты. Ні сакрэту піць на рэлігійныя свята ў другі раз не трэба. Вось такі вывад. Пабачыў бы камісар Курбацкі, як ты за сталом сядзеў і які ты быў, як ты надзею яго на цябе спраўдзіў. І ад гэтага, напэўна, найбольш і цякла вінаватасць. А як бы камісар – хлопцы, мороз, кісель, А ўсе таварышы па службе былі поруч і чулі. Кляўся, усё-кі вы не думайце нічога паганага. Хоць і саступлю я дзе-нідзе, з-за тактыкі і па другіх прычынах з жаласцю. Не сакрэт, сораму не зраблю вам. Не скрыўлю камсамольскую нашу лінію. Можаце не сумнявацца. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа, людзі на балоце. Выканаўца, артыстка, лікапташук.